bakunzi ba radio isanganiro kaze muri no makuru mu rurimi rw'ikirundi avuga kuri no murango duhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize igisata kijejwe gutanga amatongo gikorera ubu mu ntara cumi 13 cahora gikorera mu ntara zitatu Salomo nibigira muyoboza jejwe ico gisata muraje kumwumva murano makuru Radio. hano makuru tuhera mu bijyanye n'iby'ubworozi aho bamwe mu borozi bo mu ntara zitandukanye borora ibitungwa inka imene bavuga ko ibyo bitungwa byabo ataco bikibafasha mu kwikenura kubera ingingo zafashe zo kugara amasoko y'ibitungwa n'amabagiro bivuye ku ndwara ateye ibyo bitungwa basigura ko wabishora kugira bashobore gukemura ibibazo byo mu rugo bagasaba leta gukora ibishoboka avoni abone ku rucanco rw'iyo ndwara babivuze kuri uyu wa mbere mu kiganiro cya radiyo isanganiro aho iwanyu havugwa ibintu vyerekeye ibitungwa ukuri kw'imana turagokeye uti gute gituma turagokeye jewe inka nabonye zarahweye ikicwa n'umuyaye mugabo ariko uno munsi inka umuntu arayibura igahwera ubwo rucanzo ruraraba kwera inyambago uboneka bagira n'ingoga kandi kwera nko kubona umuntu agira agatungwa ntakikoreko nk'ubu umuntu arashobora nk'ugwara agwaye akaja mu bitaro bakamukonera amafaranga yahora yikora ku gahene akabura yikora ko ahitamo gusa n'umwugara ingorane tugiye kugira ni nyinshi none nk'abana bobo bazoja kw'ishuri ko badutegetse yuko bazogurira amakaro twabwiye none umuntu bakamutwara ku ishuri inama akaza cyagwa igika aho bashobora agahenda ariko yikorako kuko bigoye iyo ngwara bavuga yica abantu niwe bagerashaka gusaba leta irondera ibipimo originali ine kuko kwapima korona rero twasaba arondera ibipimo ko yanyere bapima ingwara umuntu afite igipimo akeneye kwidandaza ahamagare muganga ayipime neza ayifate amaraso kuko bafata abantu amaraso nyene akeneye kudandaza yamaze kwerekana amakoresha arabandanya ibice birenga mirongo irindwi ku ijana nivyo vyagabanutse ku mafaranga amakomine ya matana na mugamba ziri mu ntara ya bururi yahora yinjiza muiga buri kwezi bamusanire barongoye ayo makomine bavuga ko ayo mahera yahora ava mu matagisi yatozwa mu masoko y'ibitungwa yugawe iyo nayo ikaba ari imwe mu ngingo zafashwe na leta zo gukingira ukwiragizwa ry'inyonko y'umukiriya ya Charifti yateye bitungwa mu ntara zimwe zimwe mu gihe abajejwe amagara y'ibitungwa mu ntara bururi bemeza ko iyo ndwara itaribonekeza ibururi abari batunzwe no kudandaza inyama zokeje bamaze ukwezi kurenga badakora basaba ushikanganye mu byo bujejwe harimo ubworozi gutora inyisho kugira ubuzima bubandanye zenunzamimana ibururi Komine ya Matana ngo yarayinjiza amafaranga angana miliyoni cumi na zitanu z'amarundi buri kwezi yinjira mu kiga ca komine avuye mu isoko y'ibitungwa ya Matana. Jedone Nkunzimana mustanura komine ya Matana avuga ko muri kino gihe amasoko y'ibitungwa yugawe kubera indwara y'inyonko yateye ibitungwa bimwe bimwe mu ntara zimwe zimwe ngo ayo mafaranga angana n'ibice mirongo irindwi na bitanu kw'ijana vy'amafaranga yahora yinjira muri komine ngo muri kino gihe atacinjira. muri komini ya mugamba naho isuka y'ibitungwa irahitwa itora yahora yinjiriza komini amafaranga ari hagati y'imiliyoni zitanu n'imiliyoni zitandatu z'amarundi venisite ntawumbaye umusanana wa komine ya mugamba yemeza ko muri kino gihe komine ihomba ibice birenga kuri mirongo irindwi ku ijana by'amafaranga komine yahora yinjiza buri kwezi nayo muri komine ya bururi isoko y'ibitungwa iri hafi y'ikigwa c'ikabuye ku mugwa mukuru w'intara ya bururi ngo yinjiza komine amafaranga angana n'imiliyoni zibiri z'amarundi buri kwezi nk'uko vyemezwa na felix niyongabo musitanteri wa komine ya bururi ubwo komine ngo ikaba ihomba amafaranga angana n'ibice mirongo ibiri ku mafaranga yahora yinjiza buri kwezi ingingo yo kugara amasoko y'ibitungwa ikaba ari mu ngingo zafashwe na leta mu ntumbero yo kugwanya ikwiragizwa ry'indwara y'inyonko yafashe ibitungwa mu ntara zimwe zimwe nk'uko bivugwa na kerema nkeshimana Ajedwe amagara y'ibitungwa mu ntara ya Bururi akavuga ko naho intara ya Bururi itaraterwa n'iyo ndwara ngo abanyabururi ntibokwijajara izo ngingo zitezo kubandanya zikurikizwa imyidogo ikaba ari myinshi cyane mu bahora bikora ku bitungo bagomba kwikenura muri utu na turiya mu kubidandaza imyidogo ifiso kandi namwe bari batunzwe no kudandaza inyama ubu bugaye bwabo abo nabo bakaba basaba ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ubworozi gutegekanya ibikoresho n'abaganga bakwiye boza barapima iyo ndwara Zeno nzabimana turagushimiye kuri ayo makuru amakuru yacarabana kudaca munsi y'imetero ijana uvuye ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ku bantu biyunguruza baciye mu mazi guca inyuma y'ivyuma biriko insinga zitwara umuyaga nkuba biri kuri uyo musozi ku bantu bashima iyo nzira mu kuzunguruka umutumba wururukiye mu ibarabara ry'igihuru nimero 3 Bujumbura Rumonge guhagarika imiduga ayiri ijya nino y'ico gice ku ruhande rumwe rw'ibarabara ni zimwe mu ngingo buramatari w'intara rumonge yafashe kuri wa mbere ngo hakingi wa masanganya yo kwaduka muri iki gihe ibarabara ry'igihugu nimero zitatu ririko riraziburwa aho ryacikiye muri komine mu butayi ntara rumonge mu rwandiko yashize ahabona konsorateri nitunga buramatari w'intara rumonge amenyesha ko abantu baharengana n'amaguru barikuriye kuhaca gusa imbere y'isaha zibiri z'igitondo n'inyuma y'isaha icumi n'imwe z'umugoroba umwanya imashini zihari zitaba ziriko zirakora muri ico gihe ubwato bwari ko burajabukana iyi ndagara mu gitondo cy'uyu wa mbere bwaribiye ariko imana yarakinze ntawasize ubuzima umuyobozi mukuru aje gisata kiraba amabarabara mu Burundi havuga ko bigoye gutanga isango ryo iry'iryo barabara rizosubira guhitira ko icitezwe gusa akaba ari ikimashini gifise ukuboko kurekure kiza gufasha ibindi biri bisanzwe biri ngaho bibiri biyamaze indwi zibiri bitarashobora kuhazibura abo bafise bakaba bafise amakenga yo ku kimanga kiri mu burengero bw'ico kiraro gishobora gusubira gutuma gisambuka hamwe atagikozwe inkuru ya Evariste Nzikobanyanga ibikorwa byo kubaka ikiraro gifatanya musaga na kamesa cyasambuwe n'isidagurika ry'isi mu mwaka uheze bigeze ku ntambwe ishimishije ababa mu micungararo y'ahari kuhabera ibyo bikorwa bashima iyo ntambwe ibikorwa turabona ko biriko bigenda neza bariko baragikora mbere bagira basumvye n'abatanguye kugikora mbere bagomba no gusumbya abashinwa abantu turabona ko ari abarundi boba bariko baragikora nabo nyene turabona ko bashoboye eh, tumaze kuraba gushika uno munsi biriko bigenda neza gusumvya abatanguye naho abanyamusaga bashima barafise impungenge ko iyo nyubakwa ishobora gusubira kubangamirwa imvura itasuye ni mu gihe mu burengero bw'ico kiraro hari kimanga gitera caguka uko umwaka utashe ahantu hari ikibazo iyi rave irafise fisire ivepfo ku kiraro cya duze icya cumi na kabiri kiriya kiraro rero kuva hari epfo mu gihe hatazoba hariko harakogwa iki iki kiraro ntikizigera gikomera kuko amazi rero anyirika avuye mu mazu y'abantu bisaba yuko yoronka ahantu agenda ashikira hoba hagiye hagororotse amazi akabandanya icyo tubona ni uko umwonga bawukora neza bakawukanaliza gushyika kujya cumi na kabiri niho vyoba bimeze neza mu gihe ibikorwa byo kubaka ikiraro gifatanya quartier Kamesa na Musaga abariko baracubaka bemeza ko ibikorwa bigeze kuri mirongo umunani ku ijana uwo mushoferi yahamagawe n'abantu ngo agende gutora umuzigo acategwa mu nzira n'abantu bamwishe bamwicisha ibugita baca basiga ikiziga muri yo modoka barigira mu gipolisi bavuga ko batanguye amatohoza ngo bamenye abamwishe n'ico bamuhoye mu bijyanye n'iby'amatongo igisata kijejwe gupima amatongo kwandika no gushingura impapuro ndangatongo ubu mu ntara cumi na z'igihugu harimo mwaro na makamba mu ntara cumi ziheruka gushyirwamo icyo gisata bivugwa n'umuyobozi ajejwe icyo gisata salomoni bigira umuyobozi anamenyesha ko umugambi uzobandanya no mu zindi ntara kubgiwe ibyo bituma abituye icyo gisata bapfunyirizwa urugendo bakadakoresha uburyo buke tumukurikira kubera umugambi wa leta mbyeyi kwagura kugira ngo dushikire abenegihugu bica ngombwa yuko dushikira intara zishika cumi zindi turi mufise amabiro mu ntara ya Shibitoki Bubanza Mwaro Bururi Rumonge intara y'Amakamba na Rutana kaza tuja mu ntara ya Cankuzo mu ntara ya Muyinga aho naho tumaze gushira amabiro hariho intara ariko zigisigaye kubera abakozi n'ibikoresho izo nazo ni nk'intara ya muramvya kirundo intara ya karusi n'intara ya ruyigi turi mu nzira tukaba dufite n'umugambi yuko twoshiraho akarere nk'uko byari biri igitega ingozi n'ibujumbura kugira ngo dushobore gushira ibiro bikuru imakamba naho nyene hagashikirwa kugira ngo ibikorwa byose bizirakorerwa imakamba bwa mbere uwarondera titre foncier ari nko mu rutana yabanza kuja kurondera impapuro za kadasire i Bururi niho hari distributeur brigade kadasirare agahesha agenda igitega kuca arondera vya titre murabona ukuntu umunyene igihugu yaruha um, mu bijyanye n'umwanya kuko si bose bafise naho bararaha ni Bujumbura um, mu bijyanye n'amafaranga itike yo kwiyunguruza bigatuma rero baruha cyane ubu rero akarusho kamaze kuboneka nuko atamunyagihugu akiruha akigira ikibazo arondera urupapuro ni koko ntiturashika aho twifuza kuko icifuzo nuko aho basabiye izo mpapuro zandikirwaho nyene zigatangirwaho nyene mugabo ko nta bikoresho bikwiye turaronka turacafise y'amabiro mw'izo ntara nshasha umuntu aje gusaba ibyo akeneye bakamwakira ari tongo bapima abapima niyo bari ari impapuro zikenewe batanga bakazibahera hariya hanyuma rero bazunguza bakabizana n'i bujumbura twe tukabyandika i tugaca babitora bakabibashira bakabihera hariya nyene babisabiye ibyo bishobora gutwara ikiringo kingana gute ikiringo kirahindagurika bivanye n'ukuntu impapuro baba bazanye ziba zingana n'akazi kaba kahari aho bagiye kubironderera birashoboye kumara nk'iminsi ine canke itanu mugabo kenshi birashoboye kumara nk'iyinga abariko barumviriza radiyo isanganiro mubabwiye akajambo akahe twobwira abumviriza radiyo isanganiro yuko bokwitabira cyane iri bakwe bagiriwe ryo kuronka amabiro hafi yabo kugira ngo baje kwandikisha amatongo kuko harimo akarusho kuri bo itongo ryanditswe rigira agaciro kanini no mu ibanki ashe kugikora akaritanga kw'ingwati bakamuha akadeni akazoshobora kurangura imigambi y'iterambere Salomoni bigira umuyobozi yajuye igisata cyo gupima amatongo akaba yikoresha ku bibazo vya mugenzi wacu Vestine Butoyi imiliyaridi ijana na mirongo ibiri na zitanu z'amafaranga y'amarundi niyo atekanijwe na leta y'uburundi kugira haveho ubusumbasumbane bw'imishahara hagati y'abakozi b'ibisata bya leta bitandukanye bishyikirizwa n'umushyikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi mu mwiherero w'iminsi ibiri uri kurasozerwa kuri uno wa kabiri mu gisagara ca gitega tadendi kumana avuga ko mu nteguro nshasha y'itegeko rigenga akazi ubusumbasumbane bw'imishahara kubanganya impamyabushobozi mu kazi ka leta buzoba bwavuyeho mu kiringo c'imyaka icumi kurikira umushikiranganje tadendi kumana kuri mikoro ya Fidel Antoine Sabimana mu itunganwa rishasha ry'uyu mugambi ritegekanya ingene abakozi ba leta bose bazoronka agahembo bivanye n'umwimbu twarabonye yuko icambere n'uko umukozi wa leta atazotakaza umushahara rero bafatiye nko ku muntu asanzwe afite umushahara wisununuye gusumba abandi bivanye n'urupapuro rw'umutsindo afite hanyuma tuba turaba n'akazi akora twarabonye yuko mu bushikiranganji butandukanye byari bitunganijwe ukuntu usanga hariho uturusho utunaturiya duhabwa ubushikiranganji canke buriya bivanye bijyanye n'itegeko nibyo bari barasabye rero twarabifatiye ko kugira ngo dushinge icyo bita ibiharuro fatigwako kugira umuntu aronke umushahara rero tumaze kubibona twafashe akaroro k'abakora mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu dufate ufite urupapuro rw'umutsindo rw'uhejeje university yaba afite ufate nk'ibihumbi nk'amajana ane mu bwiye kuraba ukora mu bushyikiranganji bwo kumenyesha amakuru cyangwa ubushyikiranganji bw'indero cyangwa bw'abakozi n'akazi cyangwa mu bw'ubudandaji afite rwa rupapuro rw'umutsindo aracari ku bihumbi ijana na mirongo ibiri kugira ngo ukureho ubusumbasumbane ubanza kuraba yuko uwufise umushahara atawutakaza ayo mahera yasaba yuko abo bose baduga bashika ku rugero rwabonye rwari hejuru yasaba yuko haza uburyo ubwo buryo rero barabuharuye basanga ku bakozi bagenwa na statut general de fonctionnaire bugera ku miliyaridi ijana na mirongo ibiri zibiri na zitanu muri leta rero baca bararaba bati ayo mahera ntiyobonekera rimwe reka rero tuyagabure mwo inshuro cumi byumvikana ko uwari asanzwe afise menshi arindira abandi kugira ayo mahera agende arafasha abo bandi uwari yageze uwari akiri kure akora akazi kamwe n'ufite umushahara mfatirwa ko kandi afise urupapuro rw'umutsindo rumwe azoduga gushikashike nawe aho uyu yari ageze muri sendika y'abakozi bo mu gisata cy'indero ihurikiye mu runari rw'amasendika kosibu ibona ko umugambi wa leta wo kunganisha imishahara ku bakozi ba leta kandi igiye gushyirwa mu ngiro kuva muri kuno kwezi nk'uko leta bitangaje ngo ntiwamenyekanishijwe bikwiye mu bakozi bishyikirizwa n’urongo iyo sendika abona ko uturusho bita anari twategerezwa gutangwa ubwa mbere manuma Antoine akabona ko hari ibisata bigoye gusuzuma umwembo nko mu gisata cy'indero tumukurikire uyu mugambi mushasha wo gutunganya imishahara uwo mugambi nturiko uramenyekana neza ngo wigishwe abakozi bawumenye e, ivyo rero bituma e, bajana n'ibihuha n'abasigura uwo mugambi bawusigura ibice bice ugaca usanga rero biragoye kutahura ku rero ivyo dukuraho uturusho dufatiye ku manota umukozi aronka ku mwaka aritwo anare ni uko kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu utwo turusho twahagaze ku bakozi ba leta eka mbere n'abakora mu mashyirahamwe leta ifisemwo umutahe amwe bita parayitatike ubwa mbere na mbere abakozi bari bizeye yuko bateza kurenganurwa kugira ngo utwo turusho dufatiye ku manota baduhabwe kuko bagumye bahabwa amanota eh, ariko utwo turusho twarahagaze rero biza gutera ni nti konfiziyo mu bakozi kuko ivyo bita performance ivyo uzanana n'itegeko rishasha e, ariko navyo nyene harimo ibibazo twe twibaza mbega none ko hariho ubuzi bumwe bumwe bigoye gupima novuga nti ibikorwa n’umwimbo wavyo e uvuga nka mu gisata c'indero bizoca bigenda gute ubwo ico kintu bita par performance canke e, ivyo bifatiye ku bikorwa n'umwimbu ibyo ntibizaba bihagarika abakozi ntibabe bakiduga kuko nko mu gisata cy'indero umwimbu ujya kuboneka waratebye uyu mugambi eh, wo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara watera kubanza gusigurwa rwose abantu bakawutahura tukifuza ko leta rero eh, igihe tuzoshikiriza amakenga yacu yoyatahura eh, ari bisubirwamo bigasubirwamo buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu kunywa itabi ngo ifise ingaruka mbi ku magara y'urinywa eka n'utumurirwa ko umwotsi waryo muganga Francois ndi kumwe nayo yanonosoye kuvura indwara zo guhema hamwe no kuvura abana bafise ico kibazo asigura ko vyonona amahaha bigatuma bagira indwara zitandukanye nk'indwara ya kanseri y'amahaha ahanura abanywa itabi kwifatira umugambi wo kuriheba vyanse bakitura abandi canke na cane cane abaganga bakabibafashamwo indonido na onera muco mu bisanzwe impwemu abantu bahemuka ngo ziratosogwa n'amazuru bigatuma zija gushikira mu mahaha zitomoye mu gihe ku muntu anywa itabi canke ico kintu cose umuntu akwega umwotsi umuntu acahemuka impwemu zirimwo umwotsi ukinjira mu mahaha ugashwara n'umubiri wose muganga François ndi kumwe nayo yanonosoye kuvura indwara zo guhema nabi no kuvura abana bafite icyo kibazo asigura ko bifite ingaruka ku magara yiwe kuko amahagu maronga nka umwotsi amasi zikara ugasanga umuntu anywa itabi yamaye karaciragura aho hakazoheza kwiyongera kw'ibyo guhema nabi bikazonakomera cyane agahema nabi cyane ku buryo atagishobora kuronka ogisijeni kwiye wenyene adafashijwe muri bwa buryo tukora mu kubaha ogisijene icyo gihe n'abantu baba bamaze kurwara indwara yitwa bronchite chronique obstructive hanyuma uwo mwana nawe yavutse abana n'abamunyura iruhande itabi ni umwana akaribwa no kurwara imwe mu itabwonshite n'izindi ndwara zifatiye mu mahaha ari umusonga kuko tubikura ku rubuga ngurukanabumenyi rw'ikinyamakuru metro umuntu anywa itabi ngo ashobora kugira indwara ngendanwa zishika mirongo ibiri na rimwe ahanini zifatira mu mahaha Mahonera muco turagushimiye dusubire kandi tugushimire kubona ari wahagarikiye ano makuru ngashimira kandi na Serafine muhinga bw'ivyuma yatumye majwa washikira mu muherereye Jean Marie Mayongana ariko ndabashikiriza ndabifurize kubandanya muteramana na radio isanganiro murakoze